partaidetza bat egin berri da asuie kooperatibaekin behikia hobeki baloratzeko. Heriko izena dien markaekin behikia saltzen da zuharri enpresai, setasunak surak hialt asuie kooperatibako lehen dakaiaikin. Heriko mm, marka bat duzu, uh, eh, heriko alkarte hortan eh, marka horren sorra zilia duzu, uh, eh, Arkartia duzu, Euh, herriko aragia, herriko agia. Jartan barren batutzu bisi sindikatak, ELB eta FDSEA, euh, batut eh, ebai euh, eta mm, laboien grupamentik izan dadina xuia edo lurberi. Herri etxen eh, ekoiz tendien APFPB eta geho batut agi saltsalik, Arkadi Bayuna kooperatiba xuia, Sozietei Bayunez de Vian et à euh, ma de souride au de tout helbu jaiki, hemen marka horren eh, plantan ezarteko, bom, eh, deja jakinazteko egiten gunila egiazkiz hebenko agia, eh, hebenko heben uh, sortuik hasik eta um, ehoazitien uh, kabaleki aigututzu lanien, eta merkatu berri baten etzamaiteko, uh, kabale hoien hobeki senbe baliatzeko, eta bom, sustut uh, uh, helbu jabeti uh, laboier, uh, laboier, uh, laboien lanan hobeki se baliatzeko, marka horren bidez, marka hoi tresna bat duzu, bat eh, ezagutazteko hebenko muskina dugur egiten, egian erraiteko euskal herrian itxua eh, lagutzen gititz hortako, eta behar dizu eh, ba, itxua hua minibat baliatu, minibat muskinen hobekis txaltzeko eta laboier hobekis baliatzeko. Asuia kooperatiban hiutan hoita hamar bat hazlek, behikiak eta xahalak fornitzen dutien. Zuharri enpresa aldiz, senper enplantatuik da eta diala urte bat maulen unitate bat zabaltu zian, zuintzen helbuia erandeiku Jérôme Ubiria zuzendaiak. Le but de cette entreprise, c'est de servir des, euh, des, cantines scolaires, des entreprises et, des, et, de faire du portage de repas à domicile via des, euh, des CCAS ou des CIAS. Euh, voilà. Et euh, le but de cette entreprise aussi, c'est euh, on essaye de se différencier un petit peu de l'offre qui existe déjà avec des grands groupes, euh, en travaillant beaucoup sur euh, la qualité des produits que l'on met en œuvre et surtout le, fait de, cuisiner les, euh, produits et d'apporter du goût à ce qu'on fait. Mila ehun apaidu serbutsatzen da egunean esibiuan, apaidiak juiten dien eskoletat, enpresetat eta adinetako etxetat.